akajisi kakera akajisi agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwebwe muteramanye na radiyo isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi uno munsi turaba ingena umugigwa wo gutwikurura wari utunganijwe aho hambere mu kiganiro uno munsi muteramanye n'umutama adolphe ntibasharira kuri mikoro muri kumwe na Alain desire bukeye neza sangwa ikaze agashitsi kake gutwikurura n'umugenzo w'ikirundi uyu bantu ariko barubaka baciye mu mategeko batacikiranye umukobwa arasabwa hanyuma hagira ubugeni ubugeni bubaye rero urumva uwo mukobwa aba yagiye yitwikiriye aca yitwikira uraraba n'inyambaro aritwikira bafise akantu bitwikiriye mu mutwe mugabo si mu mutwe hajya ni ukwerekana yuko ari umukobwa agiye ari umwigeme kumutwikurura rero ni ukuza gukura uwo mwitwikiro akaba umukenyezi kuko yabaye umukenyezi iby'inyuma n'ibijya mubona yaba yitwikiriye hanyuma bakamutwikurura ni ukuvuga rero yarashyitse araba umukenyezi abaye umukenyezi yahora n'umukobwa iwabo rero baca bagenda kumutwikurura kwerekana yuko yabaye inarugo atakira umukobwa yego ashitse kubaka eh, mwaratubwiye uko byagenda aho hambere uwo mwanya mu ko baza kumutwikurura yaba yifashe gute uwo mugeni mushasha uwo mugeni mushasha ntiyajya n'ahantu bamubona bakamugaburira akaguma ngaho hanyuma akarindira ko bazaza kumutwikurura mutwe kurera akabona kuja hanze kugira ngo abonane n'abandi sebukwe na inabukwe bobo baba barabonana ibi bintu by'abakenyezi barabona umukenyezi naho yimigwa inabukwe barashobora kubonana mugabo sebukwe niwe batashobora kubonana ataratwikurugwa canke ataramuhorora guhorora no kuvuga eh, bamaze kumutwikurura sebukwe yarahamagara umwana ati naze baramukanye akaca mbere anamugabira icyo afise amugabira igitungwa amugabira ingundu y'igitoki aho babirima yaramuha ikintu kugira ngo ashobore kuramutsa uwo mwana mugabo yatwikuruwe aho yamuhamagara mu nzu iwe yamuhamagara mu nzu kuko babyeyi ntibinjira mu nzu z'abana eh, urumva bamuhamagara mu nzu baba babana mu rugo agaheza rero akavuga ati mpamagara umwana turamukanye umwana kuko afise n'ibi ibintu yashobora gufata umubindi w'inzoga bakayikanda ari aho mu rugo nyine bakoresha kwa sebukanyi bakaramukanya sebuka agasanga yateguye ibindi agaheza akaramutsa umwana aho rero sokuru wadozegeye akaranga aho rero nyokuru wadozegeye akaranga kandi aho baramufata neza cyane gose atari uje wese arengana ngo amubone ameze nk'ujya yaramye nyene nk'ujya yavyaye yaramye mu kwarika barika cane cane umuvyeyi n'uwo mukobwa baramwereka ko yaje bamukeneye nka baramukaziwe barateka bakaza bakatuma afungura ko kenshi na kenshi kubera impanuro baza baronse bavuye hariya iwabo barabwira ati ntuze werekane ko uri umukunzi w'inda ntuze werekane iki akagomba kujya buhoro buhoro buhoro buhoro mugabo baramukazi we canke abandi baba banyi nyene canke bagenzi be baraza bakamwubahura bagasangira bakamuganiriza bakamwarika baza kumutwikurura asa neza ameze neza bashaka ko abaza gutwikura babone ko ari umugeni nyine bamwakira neza baba bariko baramwarika nawe nyene urumva arisa nk'uwaramye n'atabarabyara bamwakire neza abone ko yashikiye mu bamukunda kandi bamushashaye agashitsi hanyuma none gutwikurura naho eh, batwikurura hahetse Kiringo kinganike kera uko ndabyumva barashobora kumara n'iyinga mugabo rero jewe narutse idini rya katolika rimaze gushika mu gihugu ubugeni bwaba ku munsi wa kane ku wa kane hagacamo umunsi wa gatanu hanyuma ku munsi wa gatandatu bakaza kumutwikurura Eh, haca nyine nk'umunsi umwe kuko batangura kuva agira ubugeni kuva baheza kumusaba bavuga ko azoja kugira ubugeni baca batangura kurondera ibyo bintu bizoza kumutwikura uwo mwana barasabye intererano ababanyi inshuti abagenzi uwo wayihaye akaguha iyo nyobwa akaguha ibyo bifungurwa kugira ngo baze kumutwikura ntibateba rero bamara umunsi umwe ugaca hagati eh. ariko aho hambere urumva ko hashobora guhera n'ikiringo c'indwi barashobora kumara n'iyinga ryose zose cyangwa zibiri by'abana niyo bava n'uburyo bw'abantu kugira ngo bahe umwanya abo bageni babe bararuhutse kuko ibintu by'imanza byararuhisha rwose abo baza kumutwikurura ni bande baba batumwe nande abo baza gutwikurura baba batumwe n'umuryango w’umukobwa se na nyina wiwe urumva baramurungitse bamurungitse rero baca batora abantu bakiri bato bikorera imibindi y'inzoga bikorera ibikemanyi byuzuye ibyo kujya hari aho bagenda nyine bagashika mu nzira bakaruhuka bakaruhuka kuko batwara ibintu biremereye rwose kuko hari aho bavuga mbere ko hari ukuja kubakira umwana bakamushira ibifungurwa abazomarira iminsi be n'uwo muryango yagiyemwo ni se w'umwana rero yatekera abivise byiwe mugabo n'abandi baramuterera kugira ngo aronke ibintu bikwiye ashira umwana and kugira ngo babone yuko ari n'ahava ari n'aza kuraba mugabo rero ntiwumva nk'uwo munsi bataza no gutwikurura hariho abaja kuraba nawe wumva bagira kuwa gatandatu kuwa gatanu haba hari wagiye ajanye igiseke canke igiseke no mu bindi bagiye kuraba ngene n’abana baramutse mugabo bukeye rero bakasoa karari karero abo abo basore bakomeye izo nkumi bakikorera mugabo bakaca babarungikana nuzovuga ijambo ahumuye atari cyane washaka atari umutama umuntu ahumuye nyene mugabo wimvuga kuri amaze nk'umuntu indirimbo yubatse nyene bagaca banwikana akagenda n'umupfasoni rero umufaso nagenda aja kuraba uwo mukobwa uwo mukenyezi mushasha akaja kunoganza za mpanuro bamuha imikigwa yaciwe imigigwa yagigwa urumva abantu b'abagabo bagiye gutwikurura baca bicara hajya hajya hanze habona ku kwezi eh, kuko hazuba ni mu ijoro atazuba ririho baraja ku kwezi bakicara nk'aho hanyuma akenyezi nabo bakicara mu nzu mu nzu aho babateguriye naho baba bicaye kwa sebukwe naho baba kwa kwa soko canke kwa bagenzi be mugabo bakaba bari ngaha hantu bashaka kumvikana hanyuma hagatangura bakabazimana barabazimana kera naho nyene barabazimana imfungugwa bakabazimana inyobwa babateze bakashiramwo nizo zabo nabo nyene baba bateye hari abantu baje kuri abo bantu baje gutwikura mugabo ntibaba benshi kuko haba hari mu ijoro bagaheza bakabakira hanyuma amajambo akavugwa uwo yatumwe ijambo akavuga ati jewe jewe ururimi ni jewe mugabo ijambo ni iry'umutama naka yavuga ati tugire amahukeraye tugire umwami tugire iby'abarigezweho byose ubu bageze tugire amahoro ya kirisito ku bakiriso bumva rero yavuga ati jewe ibyo ndakuvuga si ibyandi ururimi ni jewe mugabo ijambo n'abavyeyi b'uwo mwana mugabo bakunda kuvuga cyane cyane umuntu w'umushinga ntaye w'uwo mwana umwana agashitsi ati rero murabonye ko mu minsi heze yabanukiye umwana ubu yaje kuraba ngene uwo mwana yashitse ikibanza ngene yakiriwe mu rugo rero akaca atangura bijyana ko ndakubwira nti ati muze mumwere ku mwungu umwe n'udahuma kizire yuko mukoresha ikofe inkoni zishikira igufa ntizishikira ingeso mubonye hariho ingorane muramutuma ko muhanurane kandi muramukumbuza umwana arakenguruka ati uramwumbarira nawe uti warakoze cyane yarabonye ko mutayaza amasigara aticara umwana yashikiye mu bandi kandi ni umwana ibyo mbwigwa ibyo ntarabona cyangwa inzobona ni umwana y'indera ni naho yavuye biraboneka n'inge namuciye mubanguka kuza kumuraba nge namerewe natwe tuzomwereka uwo mwungu uhuma n'udahuma ni umwana ashikiye mu bandi tuzomubungabunga niyagwara tuzobatuma ku muzi kuraba hanyuma rero mushike mwicare ngaha tubaterekere mumeregwe neza ahantu muzanye iryo shishiro ryanyu turi hanyuma twongere tubanze imana kuko twari twanabiteze muheze rero mumererwe neza umutama mubwira uti iryo jambo ryo mukumbuza umwana utanawe nyine yarasabwe rero utazogukumbuza umwana turabizi yuko umwana ariko na bose ati kandi uwo mwana turamusangiye ntuzuhave wiyumvira ko tuzomwigubana ibintu nk'ibyo akabakengurukira akabazimana yego nonega muta tagira ubashikiza baheze baruhuka nawe ubazimana aho mu gutwikurura hoho baba bicaranye n'abandi urabona izi nzu zacu za izo nzu za kera zari inzu z'ikirundi Eh, zumvikana n'uri hanze yumva yumva uri mu nzu aho kera ariko aravuga ijambo ntiyongorera kandi urabona ku mugoroba harumvikana rwose barabwira abantu uceceka nimuhore mumviriza ijambo hanyuma kumviriza n'abari mu nzu barashobora kumva ibyo ariko baraganira bareka kwishyura gusa nk'abapfasoni bakuze bakicara imbere imbere bo amasoni ariko aragabanuka buhoro buhoro abo bandi bana batonye abo babigemewe n'ibiki bakicara nk'inyuma yabo bagaheza kumviriza ijambo ngiri ko riravugwa kuko nta majambo abiri baja kuvuga ngo bashikirize abo mu nzu n'abo hanze oya twashimikiye ku mugigwa wo gutwikurura ingene wari utunganijwe aho hambere mu kiganiro kizokurikira tuzoraba ingene babyina mu gutwikurura n'ingene abavuye gutwikurura bashikana ijambo ku mutama yabatumye murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro arakoze umutama adolphe ntibasharira twateramanye ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe na Alain Desire Bukeneza naho ubutaha agashitsi agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi